بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 28 mwezi wa Rajab mwaka 1446 kuwa na kikao leo insha Allah taala kukumbushana baadhi ya mambo muhimu kwa kuwa pengine hiki ndio kikao cha mwisho cha darasa ya baada al-maghribi kabla ya safari yetu mpaka kurudi insha Allah taala Shaaban iko mbele yetu baada ya siku mbili tatu tangiliwa na Shaaban katika jambo muhimu ambalo napendelea kulizungumza nijikumbushe nafsi yangu mwanzo na kuwakumbusha ndugu zangu wanafunzi ni suala zima la alhimmatu alaliya fi talab alilm mtu kuwa na himma ya juu kabisa katika kuitafuta ilmu kwa kweli vile tunavyojibidiisha katika kutafuta ilmu ukitizama utakuta bado kuna taksir kubwa sana tulionayo tunahitaji tujibidiishe zaidi na zaidi Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya kheri ametuhimiza sana katika kitabu chake bali na kutaja fadhila kubwa sana za wale ambao watatangulia na kukimbilia katika kufanya mambo ya kheri wakawa na himma akasema kwa mfano katika kitabu chake والسابقون السابقون أولئك المقربون هي آية تقريبا sote tuisoma lakini pengine ni wachache wanaoelewa maana yake nini Allah asema wasabiquna as-sabiqun ay as-sabiquna bi fi'li al-khayrat fi ad-dunya هم السابقون في الآخرة لدخول الجنة ولي wale wanaoshindania كتك kufanya خيري هابا دنياني ndio watakaotangulia kesho akhira kuingia peponi ulaika almuqarrabun ay ulaika humul muqarrabun inda Allah hao ndio watakaokaribishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa karibu zaidi na Mola wao kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika kuhimiza suala la kushindana na kukimbilia katika kufanya mambo ya kheri na hii aya tumeitaja juzi katika khutba ya Jumaa الله سبحانه وتعالى سم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا أي بادروا وسابقوا إلى فعل الخيرات كم بلييني فنيني وبيسي kimbilieni katika kutenda mambo ya kheri والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina mbalimbali za taa na miongoni mwa taa bora kabisa alhamdulillah miongoni mwa taa zilizokuwa bora kabisa baada ya faradhi kutafuta ilmu bali tuweza kusema kuwa ilmu ni faradhi iliyo bora kabisa kwa sababu hakuna ibada yoyote unaweza kuifanya bila ya kutafuta ilmu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum kwa katika kukimbilia ile taa ndio mtapata maghfira makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala tena wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh كذلك وتدخل وتدخل جنة عرضها السماوات نمكو متينجية كتك بيب وبنواك نبيمنا أرضي أعدت للمتقين وليوان دليوة واجا الله ونوم شاء الله سبحانه وتعالى إذن بهذه كتك آية نينجي الله سبحانه وتعالى أمتوي لكيزا نكتوي ميزا كتك سؤالا na kufanya bidii katika kutenda mema na kheri na miongoni mwa kheri ni talab alilm atakikana muislamu awe na bidii sana katika kutafuta ilmu na ikiwa wewe Allah amekujalia kuwa ni mwanafunzi wa dini wa kutafuta ilmu ya qala Allah qala rasulu ilmu ya kisheria wallahi hii ni fadhila ambayo watu wengi sana wameikosa wengi sana na kila ukiikumbuka hii neema Allah aliyokupa weka ubavuni mwake aya thumma latusalunna yawmaidhin 'anil na'im mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah juu ya neema alizowapa mlizishukuru vipi neema hizo na katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amekujalia wewe ni mwanafunzi fanya bidii sana katika kutafuta ilmu tuchukulie mfano nitapiga mifano kadhaa kabla ya kwenda kwa lile ambalo nataka kuligusia Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu arda aslama wa huwa ibn 18 sana Muadh ibn Jabal جبل رضي الله عنه alislimu akiwa ni kijana mdogo sana ana miaka 18 ansari khazraji radiyallahu anhu وتوفي وهو ابن ثمان وعشرين سنة نال فريق ibn Jabal radhiallahu anhu akiwa na miaka 28 peke yake bado kijana mdogo hivi ameishi katika Uislamu miaka mingapi ah miaka kumi peke yake sasa sikiliza tukimzungumzia Muadh قدم للإسلام ما قدم في عشر سنوات فقط yataka tufahamu kuwa ametanguliza katika Uislamu kile alichokitanguliza katika miaka kumi pekee yake Yakulu sallallahu alayhi wasallam anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akimzungumza sahaba wake Muad ibn Jabal radhiyallahu anhu wasema ulama idha hadaru rabbahum azza wa jalla, wanawavyuoni siku ya kiyama watakapohudhuria mbele ya Mola wao azza wa jalla sababu siku hiyo wanaovioni watakuwa ni vile vile wanaovioni fadhila yao iko vile vile hata Allah akasema waqala alladhina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmi alba'th fahadha yawmul ba'th kwa ilmu yao vile vile na heshima yao iko vile vile waliopewa ilmu siku ya kiyama watawekwa hao wanaoviona kukaa ndoo fadhila yao kubwa mno sasa wale wanaoviona watakapokuwa waenda mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala kana muadh baina aidihim ratwatan ay ramya bihajar muadh radiyallahu anhu atakuwa mbele yao kiasi cha kutupa jiwe yani ule umbali wa kutupa jiwe hivi atakuwa yeye ndio wanao wanaovioni wote ulimwenguni atawatangulia kijana ambaye ameishi katika Uislamu miaka kumi peke yake kumi tu kijana mdogo sana lakini ile ilmu aliyokuwa nayo mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akasema a'lamu an-nasi bil halali wal haram Muadh ibn Jabal mjuzi kabisa wa kujua halali na haram ni Muadh ibn Jabal amtuma bwana kuwa kadhi amtuma kuwa mwalimu Yaman kijana mmoja pekee amtuma aende Yaman aende kule akafundishe watu na awe kadhi kule aenda Yaman mtu mmoja lakini ni shehena la ilmu atumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kufundisha watu Yaman tukizungumzia himma ya salaf na wanavyoizungumza himma katika jambo la ilmu wallahi tukijiangalia hali yetu hii tulionayo leo utajiona kuwa wewe hujafanya chochote nitatoa mfano wa baadhi ya wanaovyuoni na ile hirs waliokuwa nayo katika kutafuta ilmu Abu Jaafar ibn Nufail rahimahullah ta'ala aeleza sema qadima alaina Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in fasalani Yahya وهو يعانقني الإمام أبو جعفر بن نفيل سمع walikuja kwetu maana kutafuta ilmu أحمد بن حنبل يحيى بن معين فسألني يحيى وهو يعانقني يحيى ابن معين akiwa ndio yuanza kunisalimia akiwa anikumbatia akawa aniuliza huku yanikumbatia ndio mwanzo kukutana naye قال فقال يا ابا جعفر قرات على معقل بن عبيد الله عن عطاء أدنى وقت الحائض يوم kuwa wakati wa chini kabisa wa mwanamke kupata ada yake ya mwezi ni siku moja umesoma hilo فقال له أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل يعني أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن حنبل akamwambia لو جلست si mwanzo ungekaa una haraka ya nini ndio tuanza kumsalimia huyu bwana wewe ushaanza kuuliza waanza kumkumbatia ungekaa mwanzo tutamuuliza qala yahya ibn ma'ina mwambia imam ahmad akrahu an yamuta au yufariqa ad-dunya qabla an asma'ahu naogopa asije akafa hapa kabla mimi kumsikia akisema ile hirs walikuwa nayo yafikia hali kama hii aogopea asije huyu bwana akafariki na mimi niko hapa bado sijajibi sijajibiwa swali langu na mfano kama huu kama nilivyoeleza uko katika wengi katika salaf Ubaid ibn Ya'ish شيخ البخاري ومسلم يحدث عن نفسه فيقول اجيeleza nafsi yake asema bwana Ubaid ibn Ya'ish aqamtu 30 sanatan ma akaltu biyadi billaili nimekaa miaka 30 sijakula hata siku moja kwa mkono wangu wala vipi kanat ukhti tulaqimni wa ana aktubu alhadith nilikuwa na dada yangu miaka 30 kazi yake yanilisha mimi naandika sina hata wakati wa kula yeye endelea kunilisha na mimi naandika unaweza kuona ni ghudua lakini walikuwa hawana muda wa kupoteza wacha kusema kula داود بن مخراق رحمه الله أسمى سمعت شميل يقول لا يجد الرجل لذة العلم سمع حباتي أنت أتام وعلم حتى يجوع وينسى جوعه mpaka asikie njaa ahisi njaa ile njaa yake aisahau kutoka ana njaa mpaka ile njaa yoisahau njaa imemkaba lakini kwa utamu wa ilmu mpaka iwasahau kama kuna kula kuna mtu apasahau kula ha? <laughs> kikichelewa tu chakula kidogo tu jamaa eh, vipi bwana mbona leo hivi ama kidogo ile mpishi akateleza mkono tu akaongeza chumvi kidogo basi yale malalamishi yetu aeshi lakini hivi ndivyo walivyokuwa salafi nisema tu nitagusia kidogo tu pengine hasa huenda ikaamsha hisia za nafsi zetu katika kufanya bidii kuitafuta ilmu tujibidiisheni sana hii hali yenu wanafunzi mliokuwa nao sahihi wakati wa mitihani lau kama ingelikuwepo hivi hali hii mwaka mzima ah hapo ungelikuwa na watu wamefika mbali sana kielimu lakini mushkila ni kuwa ikifika wakati wa mtihani wa mashaallah wanafunzi wana bidii sana bila kuambiwa asoma mtu kisawasawa na kusudia wale wenye bidii eh wako pia upande wa pili ni yuko ya bangaiza tuangalie wenzake wakisoma yeye pia yumo tu au pia wako moja moja hivi lakini wengi mtu anabidii sana kusoma isije ikaje hii kwenye mtihani isije ikaja hii kwenye mtihani asoma kila kitu sasa vile unavyofanya wakati wa mtihani vile ndio ulikuwa utakana uwe vile katika kutafuta elimu ile hirs na bidii watakana uwe nayo kubwa mno basi biidhnillahi taala utafika mbali katika kutafuta ilmu ama ikiwa ni mgeresho mgeresho basi hivyo hivyo ulivyo ndio utapata kiwango chako kwa kadri ya vile unavyojibidiisha na taufiki ya Allah kabla ya hapo basi ndio kadri ambavyo utakavyopata katika nasibu yako ya ilmu mimi leo nikusudia kugusia hilo mwanzo kisha niwakumbushe kuwa mbele yetu kuna utla bimaana baada ya mitihani watu wakishachukua matokeo yao kuna tarehe fulani Shaaban mtaambiwa hapa sasa kila mtu ana ruhusa ya kwenda kwao sasa huko kuna kuitwa kwenda kwao kwenda kufanya nini nataka niwachukulie mfano na wasafirisha kidogo mpaka kwa masahaba namna walivyokuwa ili na sisi tuwaige tuwe mfano wao tuchukue mfano kwao Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu wa ardhah hadithi katika Bukhari asema sikiliza makini maneno haya أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون tulikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kundi dogo hivi la vijana tulikuwa vijana wanaokaribiana kiumri yani marika hirimu moja umri wao wakaribiana vijana asema wa nahnu shababatun tulikuwa bado vijana mutaqaribun faaqamna indahu 20 layla tukakaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam siku ngapi 20 peke yake nasema hili kwa sababu kuna baadhi ya ndugu zetu wanaghuluu katika kufanya kuwa wao wana wara wana hofu lakini hii wara ni wara kadhib kivipi yani akirudi kule kwao akiambiwa ah basi angalau tupe hutuba tutolee kalima akamwambia ah, mi bado ndo mwanzo mwaka wa pili sasa ndo nasoma bwana mtakuntilia kwenye mahutuba na na kuna wengine ashamaliza pengine labda amekonda jamia akamaliza akarudi bado mi bado bado nasoma bado sintie kwenye hilo ah ah hawa masahaba wasema faaqamna indahu 20 laila tukakaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam siku ngapi 20 twasoma siku 20 tu sisemi kuwa fahamu za wale masahaba ni sawa na fahamu zetu la bila shaka wao wako mbali wakikaa siku 20 wafahamu mambo mengi alafu mwalimu nani mwalimu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini mahalu shahid hapa ni kuwa kile walichokisoma katika ule muda mfupi walichokisoma sikiliza watakifanya nini sahaba Malik ibn al-Huwairi tasema fadhanna anna ishtaqna ahlana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuona ni vijana tuna wake zetu tumewaacha nyuma na watoto na tuna nguvu zetu akajua hawa mabwana watakuwa sasa hivi watamani kurudi kwa jamaa zao kwa wake zao na watoto wao siku zimepita hizi 20 wasaalana amman tarakna fi ahlina kwa wakatuuliza kutu wale, wale tuliowawacha kwa jamaa zetu kule wewe mishaoa na watoto wangapi watoto wawili na wewe mishaoa kule mmemwacha babangu mwacha mamangu na mke wangu akawa awajulia ile hali wa kana rafiqan rahima na mtume sallam alikuwa mpole mwenye huruma kwa akajua hawa wahitaji kurudi wapi kurudi kwao wakaangalia jamaa zao faqala hapa ndo mahallu shahid sasa faqala irji'u ila ahlikum regeeni kwa jamaa zenu kule na nyinyi pia ikifika wakati rudini kwa jamaa zenu rudini kwa watu wenu mliowaacha kule majumbani kwenu mitaani kwenu vijijini kwenu mlikotoka rudini huko kisha fa'allimuhum wamuruhum nendeni mkawafunze na muamrishe kheri kawafundisheni huko mnakokwenda kwa unaporudi kwenu kumbuka maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam wewe umetoka umekwenda kusoma mwaka mzima hawaje kuona umekaa mwaka mzima kuanzia kuishia ramadhani mpaka shaaban wewe watafuta ilmu alhamdulillah kile ulichokipata katika ilmu kile mtume sallallahu alaihi wasallam asema fa'allimuhum nendeni mkawafundishe jamaa zenu kule kuna watu kule wamedanganywa waishi katika bid'ah kuna watu kule waishi katika shirkiyat kuna watu lau kama utawawacha bila ya kufikishia kalima aweza kuondoka duniani akiwa ni mushrik enda kwa waganga na wachawi mbali na mashekhe wa kibid'a waliojaa umo kazi yao kupoteza watu tukule mimi sasa hivi nashangaa sasa hivi upepo waje hivi kwa nguvu nasikia kusoma maulidi leo Rajabu usiku wa 28 pia bado kusoma maulidi eh mtume anzaliwa lini kwani mpaka leo tu wewe wenda tu wewe yani jamaa wanavyowachezea watu wa wewe wewe washerekea maulidi tu mpaka harusini pia kuna maulidi sasa wewe yashindwa harusi yaingia na vipi na maulidi basi harusi yetu hii matulia barnamiji itaanza na kalima kisha tutasoma maulidi yaingia wapi hapa maulidi msikitini kushayo mara una matwari anza kuingizwa baba jamaa matwari ingia mmoja mmoja kisha agawanywa wale matwari wale wenye sugu za mkono wale wapewa kila mmoja chake kuna wale wa kile kigoma wale wale ukimwona mtu ampewa kigoma mwangalie vizuri mkono wake wale wa kigoma mkono wao umeasugu na kile kigumu kweli kweli paka paka paka paka yule ambaye wachanganya changanya huyo yuheshimiwa na wale mahurafi maana apewa wewe ukipewa mkono wako utageuka kijani rangi ya green utageuka habari ana ponda kabisa harusini nendeni mkawafundishe watu wenu kuwa hii si dini wafundisheni dini ya sawasawa sawa wafundisheni swala wafundisheni wudhu nendeni mkawafundishe mambo ya tahara mmesoma hapa namna ya kuosha maiti na kukifini nenda kawafundishe ndugu zako wafundishe tauhid wakataze kutoka maana shirki kwa hikma na utulivu bila ya fujo nenda kule ukawafundishe sunna ukawakataze bid'ah wewe umetoka kule katika sunna na mahali popote ikiingia sunna bid'a itaondoka ipende ikatae wa qul jaa alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa ni tabia ya batil ni kitu cha kuondoka tu hakiwezi kubakia hakiwezi kudumu wala msitishike na idadi ya watu wa batil wengi isiwatishi batili itaondoka itadondoka tu haiwezi kudumu hata siku moja ndiyo yaweza kuja na presha hivi uh, povu kubwa kabisa kumbe amna lolote mambo yakishatulia hivi basi yapotea ndivyo ilivyo batili kwa uwe na subra uwe mvumilivu ufanye da'wa kwa uzuri endelea akasema alayhi salatu wassalam wasallu kama raaitumuni usalli sisi hapa tupajua watu wengi wameshika katika hii hadithi sehemu hii wasallu kama raaitumuni usalli na mkienda huko mswali kama mlivyoniona mimi nikiswali tizama ile ilmu katika miongoni mwa ilmu kubwa aliyosoma walisoma namna swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam na nyinyi mkienda huko wafundisheni kama alivyoswali mtume sallallahu alaihi wasallam mmesoma hapa sifatu salah kwa dalili kwa hiyo waenda wawasomesha watu hivi ndivyo walivyoswali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha akaendelea waidha idha lsalatu falyuadhin lakum ahadukum thumma liyummakum akbarukum kifika wakati wa swala adhini mmoja wenu kisha awe imamu baina yenu yule mkubwa wenu mkubwa wenu awe imamu na vigezo vya yule anayeswalisha vinajulikana kwa hivyo usijidharau kile ulichokisoma alhamdulillah mwaka mzima chukua kafikisha kawafundishe jamaa zenu usitoe fatwa usiende kule ukajifanya mufti ah wewe somesha kile unachokijua tu hujaambiwa kwa kuwa somesha unachokijua ukafika kule ukaanza kuvaa koti ninaambia jifanye umvaa makoti isimama hivi kufikiri umbeba tunguja a taratibu wewe somesha unachokijua tu tosha umesoma sala somesha sala tauhid umesoma usul thalatha nenda kaisomesha ramadhani mpaka iishe pale watu washajua kuswali mambo ya saum mmesoma hapa saum ahadithu siyam katika riyadhu salihin nenda kasomesha zile fawaid wale walikuwa kiandika sasa ndio wakati wake wa kufaidika kienda kule nyumbani ukawasomesha watu wako zile faida ulizozikusanya ukawasomea umesoma jambo la wudhu somesha weka semina kule kwenu ya kufundisha kuosha maiti kuvika sanda hivi vitu ambavyo wewe umvisoma nenda kasomesha hilo mosi lakini kabla ya kufika kwenda nyumbani bado tuna masiku ambayo sisi tuko hapa Shaaban salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakiita Shaaban shahrul qurra ni mwezi wa wasomi wa Qur'an kwa nini kwa sababu salaf walikuwa Shaaban wakielekea katika kuisoma Qur'an kwa wingi sana kujitayarisha kwa ajili ya nini Ramadhan ambayo iko mbele yao sasa basi kwa kuwa alhamdulillah Shaaban itaingia pengine tushamaliza mitihani alhamdulillah kwa Shaaban ikiingia na sisi hapa ni shahrul qurra biidhnillah kwa, kwa kile kipindi mpaka mtakapoambiwa twende nyumbani itakuwa hapa msikitini kusoma Qur'an na kufanya muraja kuanzia mchana kutwa mpaka tulale ni Qur'an kwa kwa siku ile aliyehifadhi Qur'an hamna hamna chini kabisa afanye muraja juzuu tatu hamna hamna chini kabisa kuanzia asubuhi mpaka jioni kwa mtapanga meza zenu hapa zile ndogo ndogo hapa wawili wawili muangaliane mtapangwa na utaratibu wake watakuwa watu wakifanya murajaa juzuu kishakamilika murajaa watu wasikizana wasikizana wapeana tena nafasi kupitia juzuu ya pili fanya murajaa hakadha nafikiri ni hilo tulikuwa nikusudia kuligusia na kulitaja na zaidi tujibidishe sana fanyeni bidii sana kwa hiyo maadamu wewe wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe ilmu yenye manfaa na wajibidisha katika kutafuta ilmu kafanya bidii kama vile alivyokuambia mtume sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wewe kuwa na pupa ya kile kilicho na manfaa na wewe na utake msaada kwa Allah basi biidhnillahi ta'ala Allah atakufanyia wepesi in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira huwezi kujua lini watu watakuja kukuhitajia hasa katika asri hii tunaoishi ambayo imeenea jahl imeenea bid'a imeenea shirk na kufr sasa hivi watu wahitajia zaidi tulab alilm wawe ni sababu ya kuondoa katika yale majanga waliokuwa ndani yake basi wewe uwe ni mwenye kufanya bidii katika kutafuta ilmu kwako ukiingia katika majali ya da'wa ufanye bidii katika kufikisha lile jambo lako tuache uvivu uvivu mmoja tu Allah akimuongoza kupitia kwa huko kwenye kheri kubwa kwa hivyo Allah Allah ikhwani tufanye ni bidii sana kusoma tufanye ni bidii na kufanya da'wa tufanye ni bidii sana tunaporudi kule kwetu tuingie tuwafikishie watu ilmu wallahi lau kama utakwenda kwenu usomeshe qaida peke yake qaida nurania ile wale watu wakajua kusoma Qur'an umefanya kazi kubwa sana wala usidharau ukasema nasomesha qaida hiyo qaida hiyo kuna watu maskini hawajui kusoma Qur'an fungua darasa ya qaida fungua darasa somesha hudhu fungua darasa somesha ahadith as-siyam kwa siku alfajiri uwe na darsa yako adhuri uwe na darsa yako asri uwe na darsa yako katikati wafanye muraja wa Qur'an kama kuna watoto pale washikilie wasomeshe somesha fanya bidii na biidhnillahi ta'ala huenda Allah akawaokoa watu wengi sana kupitia kwako huwezi kujua sijidharau barakallahu fikum subhanakallahumma hamdika أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك بارك الله فيك